Inar iraizoz eskermila, karo lager, egunon? Egunon. Tulalaika eginen da, e, ba, aste buru juntan, eta obekio egan, igande juntan, Pagolan, orduan, siberoko e, ikastolak dira horren gibelean, baina nere mainez dozentzi etxart kolegioa larzabalekoa, eta Karol Agerzu epera ikastolako burraso zira, E, beraz, eganen daukuzu lehenik, nuntik ateratzen den tulalaika hori? E, beraz, tulalaika e, sortu dugu uh, duela bi urte orain, eh, bi mila eta emeritzean. Um, e, musikain eguna baitzen urdin ben urtez eta urtez. Uh, erabaki dute elkartearekin gelditzia eta guk ikusi dugu bi ikastulen artean eta uh, Lartzabaleko kolegioarekin aukera be, eh, pesta behi baten sortzeko eh, Euskararen inguruan. Hala, funtsien izen burua ala emaiten dako zue, eh? besta egun bat, uskaz, eskoaraz? Bai, lehen helburua hori da. egia, guk badakigu, eh, euskaraz bizitze, bizitzea posible dela, uh, baina nahi dugu hori argitan ezari, eta beraz, be, tura laika izanen da Euskararen izku gure izkuntzaren inguruan den pesta bat. Hortan, e, ez du argunt ordezkatu nahi musikaren eguna? Bat ere, bi gauza desberdinak dira, ez da bate bergunean egiten, ez da ber elkartea, ez dira ber jendeak, zinez elkarte berri, bat musikastola deitzen dena, hor dira, amak bat buraso gira momentukotz elkarte hortan, aluze, xoita eta mek kolizotik. Eta espero dugu urte, ondoko urteetan, jende gehiago ere sartuko dela gure elkartean eh, proiektua hori eh, joan arazteko. Brezeski, uh, eh, kultura zertan da, uh, siberuan? Ba, egia, ni ez naizela siberu beraz uh, urte zonbaitzu guai uh, hemen maulen bizi naizela, Eta ahituan naiz ikustea zenbat gauza pasatzen diren kultura mailan, bai dantza, bai ikusgarri, bai pastoralak, beti iduritzen zait proiektu behiak eh, badirela, eta kasik haste buru ero, bada zerbait suberoan gertatzen, eta ga, gehiago gazte ere eh, proiektu behien eh, sortzen. Uh, Tula laika, nuntik ba, atera duzue, eni gustatzen zaitan izen hori esteko, tula laika. Ba, gure taldean izan dira proposamen desberdinak, eta laika izen hori atera da, iz, ez da izen bat, da uh, onomatope e, delako e, hitz bat. Mm -hmm. uh, iduriz, beroan, erraiten zena, lehen, uh, erraiteko musika, alagera izaitea, eta erraiten zen trulalaika. Beraz, biziki polita atseman dugu, eta itzuli dugu ez da trulalaika, baina tulalaika hautatu duguna. Eta pagolaren hautua nola dinda? Me egia sekatzen genuela gune bat eh, pesta horren antolatzeko, eta bepagolako egiak proposatu dauku uh, oien errian egitia. Eh, beraz izan gira ikustera eta egia gunea biziki egukia atseman dugula, zenta gela bat bada hor bertan, plaza ondoan, bada ere bela jagi belean, beraz segidan gure antolaketa asmatua izan dugu eta zinez, ahera biziki biziki ona ukandugu pagolan, egia uh, orain ez du aspaldi eh, pasturala egin dutela eta horrekin uh, ahemanak azkartu dituzte uh, egi uh, egian jendean artean eta hortik uh, abiatu zen proiektu behi bat pagolan, uh, ostatu bat, uh, elkarte ostatu bat uh, sortu baitute, eta orain austeia deitzen dena, eta biziki ontsa martxan dena, beraz bada dinamika biziki interesgahia eh, pagolan. Justuki eh, austeia uh, ostatu hori ere gazteak, pagolako gazteak zabalduko dute, eta uh, ba, uh, artean lan eginen dugu, han ere txartelak hartuko dituzte, beraz parte bat ikastoleri ere uh, emanen dute. Hor, eh, ikastola eta mainetxatu dentsie txart kolegiokoak elgarretatu eh, zizte, mm, egitara hua, nola, nola montatu duzue, eh, nola osatua da zuen eguna? Beraz, hor, hasiko da eguna goizeko ameketan, dantza ikusgarri behar izanen dira, hori barrikada moduan, beraz, amikustarrak, burgen zitaldearekin, Ost, garaztajak eh, taldea, eta gero siberutajak izanen dira uh, eh, pagolako gazteak, dantzari. Beraz, barrikada moduan eginen da pagolako egian, eta bukatuko da uh, eh, tulalaikaren pesta gunean, trikit eta uh, braz band talde batekin zintzuk bustitze bat egiteko. Mhm. Ondotik proposatzen dugu uh, zikiro bat, musikain egunean egiten genuena, zenta eh, ikastolako burasuek zuten prestatzen, beraz beha izanen da. Uh, lekua mini bat gelditzen da oraindik, berrogeita hamar bat leku, beraz uh, ez balin bat duzi batu uh, momentua guai da. Mm -hmm. Eta ondotik, alatxaldeko lauetatik goitik konzertuak izanen dira. Zasteko Sibrotarrak, Quartz, Broken Brothers, Willis Rumond eta DJ Skullus. Mhm. Bon, azpimagatu behar da ere, ikastolen dako ere diru iturri baten eh, bila zirela, eta tulalaika ere xede horrekin ere nunbait antolatzen dela. Sede bat da, egia da, astapenean hori pentsatu genuen, zenta musikain egunean, ebe, baskariak prestatzen uh, eh, dituen bai guretako zen eh, sos iturri aski handia, Beraz, hortzik abiatu zen ere, baina azkenean hori hartzen gira, ez dela <laughs> bate lehen helburua eta urten uste dut eh, denek buruan dugula, ea, fresetan sartzea, eta ondoko urteetan ikusiko. Baina eh, lehen helburua da zinez, pesta baten egitea, pesta proiektu behi baten sortzea, um, osorik, zenta, um, askotan behikastolarekin bazkariak eta antolatzen ditugu, eran ez, hor osorik zerbait guk dugu antolatzen Euskararen inguruan eta aurren dako ere badalekia? Bistan dena, eh? familientako ere eh, egina da pesta hori. Izanen da horren eh, soko bat, eh, puzgarriekin eta leha joko batzuekin. Beraz, pasaren gibelean, piknika gune bat ere proposatzen dugu. Ostatu batekin ondoan eta ogitartekoak, fritak eta beste izanen da, egun osoan ere jateko. Hmm. Eta hmm. ikusi ut, uh, eh, Shifumi lehiak eta bat ere antolatzen dela. <laughs> bai, hori pentsatu dugu, zentan egin nuen uh, eh, egun hartan lekutipi bat egin ere eh, integrazio bat zordeari. Mm Beraz, uh, proposatu zen duguna da uh, Shifumi lehiak eta bat egun uh, osoan iganen dena eta bukaeran izanen da finala bat eta sari bat uh, irabazteko. Hmm eta hortan ikusi dugu guk ere uh, eh, ahemanetan eko ere sartzeko jendearekin eh, aukera ona izaiten altzela, zenta azkenean ba, jendeak uh, nahiko du behar ba jokoan harturik irabazi, eta uh, ba esik joanen gira beste lagun baten ganat, edo ez ezagun baten ganat uh, justu kisifumirekin hasteko, eta hola ahemanak sortzen aldira ere. Hmm. Odan, autobusak eta oro denak antolatuak uh, dituzue? Eh? Bai, izanen dira orten eh, bi autobus eh, abiatzen, beraz, suberotik. Um, eh, gel, lekiak gelditzen dira oraindik, um, erosten aldira unimarxe dendan atajatzen, eta uh, mauleko uh, euskalduna jatetxean. Beraz, txartela preziotipian da, gure autua izan da ere elkartearekin parte baten ordaintzea, Eh, gazteen bereziki, biriziki uh, eh, izan da nire uh, autobusez etortzea. Besta egun bate eskuaraz, tula laika, igande hontan, pagolan, karolager, esker mila. Mila esker